weg sonder om die waarheid uit te vinden. Daar was niemand van hulle wat gehoor het wat tussen die koning en Jeremia gesê is nie. Jeremia het in die wacht tussen gedeelte van die paleis gebleid totdat Jerusalem die dagen geneem is.